Gabriel Durutilekin, Kalakane Erratzu, Gabriel, ez dakit kostaldea ezautzen duzunez, eh, baina erten da bakizu eh, itxasoak gero eta eh, gehiago jaten duela, eta deia irudia atlantikoa ina ba, aldatu dela, uraren eragina da hori, nola pentsatu duzu, pixkat fenomeno hori edo hori aldatzen alko ditu ere kostaren itxurak ere luzaran, eta askifite erten dute? Ba, seur uh, eh, urbazterian ur denak, uh, dute eh, hoita hor edo uh, goitituko dela itxasoa, beraz, uh, ez da git, ni ur, eniz urbazterian bizi, bizi niz peinabaten peina baten ginean, bat uh, horren gatik tranquil niz, banan, banan badira, ez dira ohartzen jendiak egiten dituzte uh, ene jakinean hemen behekaldeko hauzo Eh, nik ikusi ditut eh, ur izurrite batzu, eta urak haunditzen, eta eta horniz mendeko uste egun batez, ez da ez, da minen leguminen ez dausik, horren erdi batez, uste dut, uh, eh, uras jalizela eh, metratet erdikura, eta etxe batzun, bortan erdi haino eta hori ziren, etzelarik aipatzen, uren goititzea. Beaz, eh, behar ba hori biziki berezia zen, banan, eh, banan eh, enetako, e, bizi balimazia urbazter batean, elitak egizki, pentsatzea, behar ba, ura itzin, aldatzea, edo, edo beste norbait izaltzea zure eta beste norbait egitea, <laughs> ez nola egiten alden hori, banan gizaguziz, uraren kontra ez dugu deus egiten halko, eta beharko dira, e, denboran hasi ziren kostaldean, eta beraz, eipetzen, jartzen kostaldea hasi ziren behiratzen eta milionak eta milionak emiten zituzten eta eta denak ura joan zituen eta orai orai uhartu dira hobe dela mehkeago dela hasteko eh, hoita hamar metraz behar edo, edo gehio eh, joaitia bere etxearen bere arre egiterat eta ustia eh, debaldetan den hori hori izanen da eta eta problemak izanen dira badira hiriak hiriak ere eta behatzen bali bada badira planoak eginak e, eh, berako e, eh, izugitu natural horiek buruz behatzen bali badia mapa gorri batzu badira eh, bada bada askoleku anizleku bada e, urak e, <laughs> dituenak Orokorki ere, eh, mundu mailan, eh, planetan eh, jaiten dute, eh, gero eta gehiago haize bortitzak, bak horiek, ez dakite Euskarazko itza, eh, eta bugimendu ba, azkarrak, iduriz horiek azkartzen dira. Nola babestu horien kontra zukartzen zinun bezala, bon, eh, mendikasko batean bizi, baina han ere berba izak ere gitu. Bai, bai, gero, gero gelditzen zoku, lurpean egitea etxea berba, huare, <laughs> huare ikusiko dugu. Ez dakit, eh, gisa guziz, bon, Eh, haizea eta hori buruz, e, guk ez dugu kalterik. Banan. Eta, eh, jadanik, herri hortan direnek, badakite egiten dituzte harinki egiten dituzte etxaldiak, et, etxiak, eta gero lehenbiziko haizeak hasi joan ditu, banan bigarren haize egin gabe, berriz egin dituzte, usaila bat bezala da hori, e, usatzen da, uste dut hori ere. Ba, banan, baina, e, badiren e, ikerketan nahi direnak, e, ipatzen duen iriz e, lurpean egitea etxeak, ez da gehiago behar ba, ez beharko dira, borobil etxe batzu, edo, edo haizeak e, e, lakio gutio duen e, etxe batzu, edo beharko da pentsatu zerbait, hori buruz ere, baina hori... Eh, ike... Geroak erganen ez dugu guk ikusiko Gabriel, eh? Ez dakit ikusiko behar ba. Kalakan Kronika, Gabriel Durutirekin. Kalakan